Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Oo, nababaliw ko na naman. Ano yung <laughs> pinagagawa Kuya mo maganda ba to? Ito. Ganda, ito, ito. Medyo okay yan, ah. Oh, ito, ito. Ito. Ano ba naman? Tanda na niyan, eh. Ha? Pangit-pangit yan. Ang anong pangit? Makukulam na. Grabe naman to. Ikaw yan! Ba't pinaano mo? <laughs> Ba't nilalait mo sarili mo yan? Ang Yan yung nauusong ano, filter ngayon. Ano to? Ito ko, pagbabaya ko. Oo. Anong masabi mo? Hi. Uy, love yourself. <laughs> love yourself. Ah. Ang ganda ko din, no? Pero tanda ko na. Okay, ready ka na? Pag-practice na natin ngayon yan. Sabi ni Ramoj, hanep, eh, Ramoj Sayer, bakit ding-dong ang tunog ng doorbell? Hindi ba pwedeng, pwedeng Piolo o John Lloyd? O, ah, pwede mo ipa-customize yan, yung di ba? Ano ba naman kayo? Bakit ba? Ba't puro gwapo yung kailangan ng tulog ng ng ano, doorbell nyo. Oo, pwede namang Pwede iba. namang Bert, Bert, <laughs> Bert, Bert. Nongpi. No, hanip yun ha. Nakakatawa nga, di ba? Ah, pagbahay mo, no? Nongpi. Oo, oh, di ba? Nongpi. pang Kasi mga, Ding dong, Oo, oh, baduy. ding dong, oo. Oh. pa ako nun, mga ngaroling pa lang kami. Ding-dong Yun na agad ding-dong eh. na yun. Pwede mong, pa- kung ikaw ang magpapa-customize ng tunog ng bahay mo, Pwede, Jobert, ano, Jason. Oh, net. Jason, pangalan ng bahay mo, Jason. Oh, Jason. Jason. Jason. Oh, may ganun. Maka-level natin. Ding, dong, ang maka-level natin yan. Covered. Wag lang yung ano, yung mga... Woo! Ang masakit sa katenga. Parang ano, poo! Poo! Woo! Sarado yung po. Ah! Ay, bahay niyo po to. Bahay ni to. Medyo nakakatakot. Woo! Mga ganun ka po. <laughs> Masasama ka. Woo! Sa kabila, kwang! <laughs> Kwang! Yan, malala. Pwede niya pa-customize yan, di ba? Pwede, pwede. Kung maganda kung pangalan niyo yung naririnig. Oo. Para kahit tulog ka, kasi ang tao kahit kahit natulog ka o ano mo ginagawa, pag narinig mo yung pangalan mo, bigla ka papagod. Di ba, min- minsan nga sa kwarto ka, parang may naririnig ka, Bert. Oo. Nag-aaway na langgam lang yun, ha? Bert, yung ano ba, sa mga castle ba, may doorbell na? Sa ah, Ang castle. lalaki noon, mga ban- banda, dambana yun. Sa ano? Tsaka noon kasi may hina mga pandinig ng tao, yung bell, abang kumakain yung hari, andito sa gilid niya. Lakas noon! Ang lakas Kapag may bisita, <laughs> Mahihina. sa inyo na yung pinto, pagpupugutan ko kayo ng ulo, kanina pa yan. Nung... Ano na pala nung dati? Minsan nang nagkikwentuhan siya, minsan nagkikwentuhan siya ng asawa niya tungkol sa negosyo eh. Oo. Gusto na ba yung ano yung ano natin, yung balay? May tao. May tao. Tao na kuna, okay pa eh. Oo. Pasagot ng pinto. Eh, hindi kinukuha. Oh. Tagal na tayong ano, may problema bilang mag-asawa. <laughs> Sa patanggal ulo yung dalawa. Puntahan niyo na yun. Puntahan niyo. Iyayakap ng ano <laughs> siya. Ding-dong na rin ang tunog noon dati. Ding-dong. Ano isa na- lang, dong. Ah, dong lang. Gumagalaw. <laughs> Isa nagkakape yung ari. Dong. Ay, isa. Ako naman yan. Sana pa siya. Sana <laughs> siyang maaga! sabi ko, three lang. Ugutan yan, pati siya. <laughs> o, yan. Sabi naman ni Willy, Bagok Bagita, Bagitan, Ogalde, Bacoong Jr. <laughs> Ang haba pangalan nito. Pagod yung teacher nito, makasabi lang ng... Willie Baguitan, oh, Ugalde, Bacoong, Junior. Junior. Hindi nagkaka-award yung mga ganyan tao. Kawa, ah, nakita ng teacher, mas matalino to si Bagok Bacoong eh. Oo. Oh, Talang, Pero ang hirap. Tatagal lang tayo dyan. Wala Kay Roger, Kay Roger na lang, kay Roger C. valedictorian natin to si Bagok Bacoong, pero konti lang naman dito eh, kay Roger. Ang dami isasabit eh. <laughs> Ano apelido ni Roger? Honorable mention, Willie Si Baguitan, Baguitan, Ugalde, Bacoong Jr. Best in sports. <laughs> Kahit hindi nag-sports. Our valedictorian, Roger D! Roger D. <laughs> Roger D! <laughs> Si Roger, Sabi apelido nung niya. di advisor niya, dapat sa'yo to iyo eh. Ang dami mo kasi, ang dami mong pangalan. O, ito na. Ang eto na ang question niya, sabi ni Willie. Bakit hindi gumagalaw ang pakpak ng eroplano? Kala Bigyan ng jacket yun. ka, ha? Kala nyo lang Akala yun. Nyo lang yun. lang yun. Akala Dahil nyo pag lang. nasa taas kayo, yung, pang, yung, pan, yung paningin nyo, diretso. Mm. Pero gumagano. <laughs> o kaya, pag minsan kasi, pag tinitingnan nyo yung backpack, tumitigil yan eh. Remote <laughs> Pag tinitingnan <laughs> nyo, gumagano yun. Pinatimingan. ng piloto, no? Pinatimingan ng piloto. Sir, may tumitingin po sa ano. Minsan nagugulat ka, di ba? Uy! Oo. Tumigil. Tumigil. O kaya, pagtingin mo gano'n, minsan... Di <laughs> pantay. Di pantay. <laughs> Hindi, gumaganon nga. Kaya meron Di ba? Oo. Oh. Lumili ko. Kaya minsan, wag mong... Sasabihin nung, ano, nung mga stewardess, please close the ah, window. Why? You're always looking. <laughs> Please close the window. You're always losing. You can't fly. You cannot fly. Gumagalaw pala yan. So hard. You're giving the parrot a hard time. tinatimingan. tinatimingan. Tinatimingan ng piloto. Kung saan siya nakatingin. Kung saan nakatingin. Kasi konti lang makakita niyan yung nasa wing side lang, eh, di ba? sabihin, doon sa bila ako, sa bila ako. One, two, three. Kaya ang mga ticket, pag bibili kang ticket, di ba minsan sa- gusto mo sa may ano, may wing side na Oo, kalagay? inside, oo. Are you nosy? A little bit. Don't sit there. Don't sit there. <laughs> Will be- the flight will be delayed. <laughs> Ah, kaya nagde-delay ang mga flight dahil sa mga yan. pag di ka tumingin, gumagano yan eh. <laughs> Nagpapatunog pa rin. Ganun pa <laughs> Kaya pala, pla, ano, kung gusto nyo mapaaga yung flight nyo, huwag kayong titingin. sa bintana. Huwag kayong titingin sa bintana. Kaya ano yan eh, sinasabi, look straight always. Okay, sabi ni Benji, Oclaret Reyes. Oh, ano yung Oclaret? Anong mas maganda? Ang makatabi mo sa Gypsy Crush o makatapat mo siya ng upuan? Okay, katabi mo si Crush para may pagta magtatanggol sa iyo eh. Oo. Tsaka dapat pagkatabi mo si Crush, ano, huwag ka magbabayad agad. Antay mo siya. Mga tips Bawa, yan, mga tips. ka, tapos si Crush sumakay din. Ganun ka lang, titigan mo siya. Pag gumanon, Hindi kayo babayad, hindi kayo babayad nun. sakto lang pera. Papakiramdaman <laughs> ka din kayo, antayin ka nun magbayad. Titingnan ka lang. Punta na tayo sa ating Greet Me Speech. Mag-greet naman po ang mga anak ko, Reyna, Janine, Rihanna, Jane, Rain, Jasper, at Ramos family ng Kabasta, Saragosa, Nueva Ecija. God bless po, Brian, anak. Oo. Jasmine Ramos. Nueva Ecija, no? Na Nueva Jasmine Ramos. Ayan, at pa-shoutout po kay Jopay Tebes at kay Joseph Jude Degria. Palagi po namin kayong inaabangan from Batangas City. Alaeg, sabi ni Joseph, sabi ni Joseph, Degia. Degia. Pabati po sa dalawa kong anak na si Prince Jam at John Caldrin at sa pamilya, na, pamilya Bayumbon. Idol po nila kayo, Rose Ann Tito Yato, Bayumbong, Ah, idol nila kami. Sige, ah. hindi niya tayo idol. <laughs> Oo sila. <laughs> Idol nila kayo. Hindi yan umuulan sa kanila, bayumbon lang. <laughs> Ayan! At syempre, binabati ko nga pala yung nagpapabati sa akin, si Ador. Ikaw lang na nag-iisa, Ador, na taga-Urbano. You're the best. Yan, ador. Yan. At Kuya Jobert, paano sila makakapagtanong sa akin? I-like ang Facebook page ng Sinimo at makakita sila roon ng post na katulad nito. At suppose na i-comment lang nila yung tanong nila at sasagutin namin po lang. Alright, at syempre pwede nyo rin panoorin ang full episode sa YouTube channel lang Sinimo. Please subscribe, guys. Tandaan ninyo lahat ng tanong ninyo, kaya-kaya kong sagutin yan dahil sagot ka ni Kuya Joe. Burk, burk, burk, burk. Digi burk, digi burk. Wings! Bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.